kaskagoten trena aitzina Baita bila, baita bila Altorik ibili dugu Kantua eta makilan Agur etxeko aurrea Begia duzu sarmanta Zure gandik nahi nuke, xinga geolukinka, eldu gira urundik, gaua bidean emanik, gaua bidean emanik eta, iauteriak entzunik. Nola pasatzen da beraz e, gaurko gaua, bisita horrek ilan? Ba, bikain, mile esker e, etortzea gaitik. <laughs> Guk uh, e, bizki maitatzen dugu, zeren, uh, da, gero izigarri ona, eta jende sintxoak, dantza, musika, bikain, bikain. Ba, izirtzi lehola, ba, usaian bizalako lehola, beti uh, eta gaur, gaurko egunean, egunaikin, uh, berdin iten da, Tradizioa mantentzeko, pixka bat, duela ezakitzen bat urte egiten den eh, itxasun. bera urteko purua, baina eh, badu behar gehi bat urte dola, zirela. Baita parada bat ere e, gazte guziak elkartzea.